Simbolikoki bankako apaintzetan eta izkibietan ez da uskaen hesaik agertzen habo. Salbu espen uano, maulen, kredi agrikolaen berritze lanen ondoioz, agerazi behitutie urhezko hizkiz bekanika eta sosartze bekanika bakotxean alde gainean, uska frantsesaen berrenian. Kaze deparine bankak aldiz besoz erretiatzeko bekaniketan, uskazko eskibiako elki dutu, langile geugo eta gutiago keba iuska emaiten du, benak Christel Urrutik azet, Sibioko Kredi Agrikol Bankaen buian abea, Wano uska important saie. Oui, oui, tout à fait, on a des bai, uskaldun badutugu eta sortzau zebenkuak dienak, eta nahi bat da ebai, lurraldetaik huian izan. Eta heben, bon, ni manes nizalen zuten dut, bena haloz, galtua hor delaik, uskasko eskentzabaten euh, eskentzia, intxeatzen dugu. Euh, autant que possible d'offrir une traduction sur, quand on peut. Beste banketan, wano gutiago agertzen da, espaderaiteko bate, ata sibeoko banka kuanokuan etxekitzen dia, frantziako henian apaltze azkar agertu da, hoita hama bi mila agentzietaik, hiu mila saspiehunek ben bortak zerratu behitutie, habosik baserian, maulen azken urtetan bizeratze ordian, hiu bankaek aldiz benegongia berritu die, sei diotat hiu أتغطسن